to muna ayata bakwai nan mala yace thumma qassama an-nasa fi'atayn fi'atun kafira wa fi'atun mu'mina faqal wato bayan Allah ya muna bayani sai zo kawo muna cewa mutane fa sun kasu kashi biyu kashi ɗaya kafira wadda yake ta kafirta da abin da aka sauko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ta kafirta da ranar tashin kiyama wafi'atun kuma akwai wata kungiya wadda yake ita ta imani da shi me Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle wa'annan da yake ba sa fatan haduwa da mu haduwa da mu bil ba'd ba sa fatan wato a tare su ranar tashin kiyama wala yatawaqqa'unahu ba sa ma tunani ko tsammanin za ta da su wala yakhafunahu kuma ba sa ma tsoron wacewa a tada su bi an yu'minu bihi da su imani da shi ba sa yin haka waradu bil hayatid dunya kuma suka yadda da rayuwar wannan duniya ita wannan ta ishe su iyakan su abin da suke so kenan badal al akhira wato musanyin lahira inkarihim laha domin ko sun yi inkarin lahira su duniya suke so wayannan dinnan da yake ba sa kaunar su haɗu da mu wato Allah kuma suka yarda da rayuwar duniya wat ma'annu biha kuma suka samu sakanu ilayya suka samu natsuwa da sukuni zuwa ga rayuwar duniya walladhina hum an ayatina nan wa'annan nan, wanda yake akan ayoyin mu dalail wahdaniyati ayoyin da suke nuna cewa Allah shi kadai ne ghafilun suna magafilallu tarikun nazar fiha suka bar dubawa ciki wannan duka sifa ce ta khabar na ta ism su wayannan mene labarin su ulaika ma'awahumun nar bima kanu yaksibun wayannan mako masu ita ce wuta da abin ya kasance suna aikatawa mina shirki wal ma'asi na yin ma'alla shirki da kuma shi wato saba ma'alla innal ladina amanu innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم to wannan kungiya ta biyu shine innal ladina amanu wa amilus salihat lalle wayannan da suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai salihan ayyuka yahdihim yurshiduhum wato su yana shirar da su bi imanihim da imanin sun nan da suka yi bi an yaj'ala lahum nuran wato Allah zai sa musu wani haske ya hadduna bihi yawmal qiyamah wanda zai rinka suna shiryawa da haske yana haskaka musu hanya hadda za ta kai su aljanna tajri min tahtihi al-anhar wannan aljannan da yake karkashin su su mutanen nan da suka yi imani koramu suna gudana karkashin su fi jannatin na'im a cikin aljannu wato gonaki na ni'ima wato suna da suka imani دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين cikin wannan jannatin na'im wayannan gonaki na ni'ima da awahum fiha yani talabuhum lima yashtahun abinda suke in suna kiran su a cikin wannan gonaki me kiran nasu lima yashtahuna lokacin da suke kiran a basu abinda suke bukata fil jannati aljanna an yaqulu subhanaka allahumma in sun ce subhanaka allahumma ay ya ubangijinmu tsarkiya tabbata gare ka wa tahiyatuhum fiha bainahum sannan kuma gaisuwa tsakaninsu a cikin aljanna fiha salam aminci aminci wa akhiru da'awahum an mufassira kuma kiransu na ƙarshe an alhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah ubangijin talikai al ma'ana anna ahlul janna wato mutane ma'abotan aljanna la yahummuhum fil jannati hammun ba wani abu na damuwa da ke damuwa da yake sa su damu a cikin aljanna ba damuwa ba gam ba ba <clears throat> wato ba damuwa ba kuma wato bakin ciki a cikinta wa aksa ma yashguluhum hatta la yusafu bi annahum da'awahum abinda kawai yake shagaltar da su a cikin aljanna wato in akwai wani dan aiki dan aiki da mutum zai yi in akwai shi aljanna shine abinda aka wasafa bi annahum da'awa bi annahu da'awahu shine ake cewa kiransu abinda su kira wa huwa tasbihullah in akwai wani aiki ma da suke shi na tsarkake Allah subhanaka Allahumma wa huwa tasbihullah awwalan a farkon in suna son abu wa hamduhu akhiran kuma an kawo musu abu su alhamdulillahi rabbil alamin wa yatakhallalu hadha wa zalika tahiyat sannan kuma tsakanin wannan tasbihi da da hamdala akan samu gaisuwa ta shiga tsakaninsu bainahum tsakaninsu wa bain anfusihim tsakanin su wato su yan aljanna wa bainahum wa bainal malaika sannan kuma tsakanin su da malaiku ma gaisuwar su shine salamun alaikum thumma yata'aqqabu bi anna nas sannan kuma Allah zai zo mai bayani cewa mutane fa ma kanu ya'rifuna li anfusihim khairan wala sharran iz annahum fi aqwalihim yasta'jiluna ala anfusihim ash-shar kama yasta'jiluna laha yanzu kuma Allah zai mana bayani cewa mutane fa ma kanu ya'rifuna li anfusihim khairan ba su samma kansu alheri da sharri ba mutane bai sani ba domin ko a cikin maganganun su zaka ga suna gaggatawa akan kansu sharri kamar yadda suke gaggautawa akan su alheri shine Allah ya ce fa qal الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون to Allah ya ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da Allah ya kasance yana gaggautawa ga mutane wannan asharri sharri min lahum fihi daga abin da yake suna cikin shi min lahum fihi madarratun wa makruh abin da yake a cikin shi akwai cutarwa da abin da kuma ake kyama ka qaulin rajul ka misali mutun ya ce wa li ahlihi ya ce wa iyalin shi wa waladi da yaron shi inda ghadab lokacin da ya hushi ya ce la'anaka Allah akwai masu la'anan yan uwansu ko ya la'ani matar shi ko ya la'ani dan shi ko ya la'ani abokin shi ko ya la'ani inda yayi hushi to la'ana a bakin shi ko ya ce la barakallahu fik kada Allah ya maka albarka don ya hushi to da Allah na karban irin wannan addu'a ta sharri isti'jalahum ai kama yujibuhum kamar yanda Allah ke su wato ke ke <clears throat> ke ansa addu'a su wa yu'ajjilu al-ijaba wanda ke saurin karban musu addu'a su inda istijalihim bil khair yanda lokacin da suke neman Allah suke neman Allah da alheri Allah kan gaggawa ya ba su abin da suke so na alheri to da Allah na musu sharri ma da addu'arsu ta kansu ma fihi lahu maslaha wato alheri abin da ke akwai maslaha a cikin su ka du'a'ihim bil rizqi war rahma domin mutum ne mai Allah ya bashi arziki ko ya mai rahma Allah kan an same shi bil isti'jal to da haka kamar yanda Allah ke karban maka na alheri kuma haka ke karban addu'an mutane na sharri da haka ne la bil bina'i lil maf'ul wa qudiya lil fa'il la qudiya ilaihim ajluhum in bil fa'il ne laqada ilaihim ajalahum bil raf'i wal bin nafsi bil bin nafs bil raf'i wa bin nafs bi an yuhlikuhum wato da Allah ya halaka su lakin yumahhiluhum amma da ne Allah ke yi sai Allah na musu jinkiri amma da Allah na karban addu'an mutane da suke wa kansu na sharri kamar yadda ke karɓan addu'ansu in sun yi maganan alheri to da Allah ya gama da mutane ya halaka su wato mutane na da yawan yi kansu muguwar addu'a fa nazaru wato sai Allah ce natruku alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun amma Allah na musu jinkiri sai ya bar nan da ke ba sa fatan haɗuwa da Allah fi tughyanihim suna yana cikin tsagawarsu da ɓacewarsu da girman kansu ya amahun suna can suna lalibe cikin duhu ya taraddaduna wasu suna taraddadu na suna wa'anda suke sun rude fi malihim sayya a cikin ayyukansu wanda yake ba su da kyau wa maqalatihim shani'a da maganganun da suke faɗa mummunan magana da suke faɗa ila nihayati masirihim alfazi' har zuwa ƙarshen makomarsu alfazi' abun ban tsoro da Allah na yi da da ya basu haka to wa bi munasabati al-isti'jal ash-sharri ma'a karahiyatihi ma'a karahatihi yu'ridu suratul insan fa qala to wannan munasaba dake mutun yakan gaggauta neman makan shi sharri duk da kyamar shi Allah zai kawo mana surar yadda dan adam yake fa qala وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون to Allah ya ce wa iza massal insana dur in cuta ta shafi mutum dan adam insan alif wa lam dinnan lil istighraq dukan mutane dan adam ga yanda yake sai dai kuma wanda ya imani Allah ya canja mishi halin shi amma dan adam a tabi'a shi ga yanda yake in sharri ya same shi da ana sai ya roƙo yana kiran Allah Lijambihi yana roƙon nan in yana kwance ne a gefen shi au qa'idan ko ko yana zaune ne au qa'iman ko ko yana tsaye kowane hali yake ciki yana cikin addu'a in a kwance yake addu'a in a zaune yake addu'a in a tsaye yake wani hali yana addu'a ne yawan roƙon Allah ma kashafna anhu durrahu amma lokacin da zamu kwaranye mishi wannan cutan nan tashi marra sai kaga ya wuce ya gushe ka allam yad'una ila durrin masahu kamar bai taɓa kiran mu ba a wani cuta da ya same shi wato sai mun da Allah domin ya samu sauƙi salari cikinan sai ya da Allah kazalika wannan ce wai za masal insanu al insanu al dur wato cutarwa me tubdur dinnan al-marad wal faqr shine in ya samu rashin lafiya ko ya samu talauci da ana li janbihi ay muttaji'an zai kira mu yana mai kwance gice aw qa'idan aw qa'ima yana zaune ko a tsaye ai fi kulli hali ko wani irin hali yana cikin yana kiran mu ma kashafna anhu durrahu amma lokacin da zamu ya mishi wannan abun na marra ala kufri sai ci gaba akan kafircin shi ka allam ka ka an mukhaffafa wa ismuha mahdhufun ay ka annahu kamar dai shi lam yad'una ila durrin masahu bi kiramu zuwa ga wani bai muna addu'a ba zuwa ga wani cuta da ta shafe shi ay ila halatihi al'ula zai koma halin shi na farko wa taraka du'a ya bar addu'a wa ihmali Allah kuma ya bar wani bangare na abubuwan da ya mata ima Allah kazalik haka nan dai kama زين له كما زين له الدعاء عند الضر والإعراض عند الرجاء كما يند aka kawata mishi addu'a lokacin da cuta ta shafe shi kuma kauda kanshi daga addu'a inda raha lokacin da ya samu yalwa da jin daɗi da warkewa sai kauda kanshi haka dai zuyina lil musrifin haka nan masu israfi mushrikai aka kawata musu ma kanu ya amalun abinda suka kasance suna aikatawa ashe in mutum ya kafirta ma sai kuma Allah ya kawata mishi wannan aikin da yake mummunan aiki domin nisan shi daga ubangiji to nan Allah ya nuna mana yadda mutum yake in in azaba ta zo ga shi da addu'a addu'an nan kuma a kowane hali sai wannan kuma ya nuna mana ai Allah ba yana su kansu bane dan suna kiran shi a zaune a kwance a tsaye Allah na so a kira shi a kowane hali kowane hali ka samu kanka ka roki Allah ba wai sai wani hali ba wai wani hali bane ba wai sai ka je umra ba ba wai sai ka wani abu ba sannan za ka roki Allah kowane hali kake kana kwance ne roki Allah kana zaune ne roki Allah kana tsaye ne roki Allah ba wani hali wai sai ka yi sannan Allah ke jin addu'a yana ji ta ko ina in kada in dai kai mutar Allah na ji wannan ya kawo maganan dur da ya shafi a duniya yanzu cutar da ta shafi mu covid 19 mutane gaba daya in muna so Allah ya kwaraye ta duk halin da muke ciki mu mishi addu'a Allah zai ansa ba sai mun bi wani hanya ba domin me nake maganan nan na kan ji su malamai sukan fito suna yin su maganganu domin ba su fahimci abin da ake faruwa ba na ɗaya dai wannan musiba mara da ta shafi mutane duniya gaba ɗaya akwai abubuwan da yake ba su fahimci al'amarin ba gaba ɗaya kuma ya fito ya hau membari ya yi magana kan abin da bai da ilimi a kai kuma bai shawarci masu ilimi ba ya keta abin da Kur'ani ya ce in irin al'amari ya zo na a mai da shi zuwa ga shugabanni da masana masu bincike duk ba za su yi haka malamin ya hau ya kasa ce tura ya taɓar bata hankalin mutane lokacin yanzu da ake so a ajiye siyasa ajiye bambance-bambance komai bashariya ne su haɗu su yi maganin wannan musiba ana neman mahaɗin kan kowa sai kaga wani yayi wani ya jefa awo abinda ba sani ba wannan musiban nan ta zo ne maki ne baka ganin shi akwai wayanda ake kira suna ɗauke da wannan cuta amma shi lafiyar shi kalau yake jin shi kuma lafiyar shi kalau bai jin komai amma ya fi sharri akan mara lafiyar ya fi sharri akan mara lafiyar wannan da yake ji baya jin wani rashin lafiya ko ya ce ya fi sharri me yasa domin zai yaɗa zai watsa wannan cuta zuwa mutanen da basu ji basu gani ba har ƴan uwan shi uwan shi da matar shi da ƴaƴan shi duk zai watsa musu asymptomatic carrier bai ciwon ba sannan akwai wani abu da ciwon nan false negative za ka zo a gwada ka a ce a kai baka da shi amma kana da domin kayan gwajin ne bai yi kyau ba akwai false positive a zo a gwada kuma a ce baka da shi a ce kana da shi amma baka da domin duk wani abu da ake gwadawa akwai wani 2% 3% na false positive false negative ana samu mutum yana da malaria a ɗiba jinin ko ba gani ba wani shi kuma a ɗibi jinin a ce an ga malaria shi ba malaria pigment ba ne ana yin kuskure to kaga wannan wanda aka ce bai da ita sai kuma ita yaɗa mutane akwai shi reinfection mutum zai iya kama ciwon ya warke sai kuma ya fito ya tsammani ya warke a'a wannan tana da dangi wajen guda takwas zai ɗaya ka kama kuma wata za ta illo ka sake kama ta kuma kamar yadda muke mura duk murar da kai a rayuwarka in ka kai shekara tamanin kana mura in an ce so nawa kai mura a rayuwarka zai ce kai zan iya ya yako to iyakan yawan murar nan da kai kowace mura da kai wata sabuwar virus ne ta mura wadda kai ta da ba ta sake zaruwa ba to mun ci sa a wannan covid din na wajen guda takwas yanzu aka gane da sauki abu saboda haka mutane ba su da ilimin wannan abu mutum ya hawo membari ya dinga babatu an hana su addini wasu masu tsoron Allah an hana su masallaci to ai ba sai masallaci zaka roki Allah ba ka roki Allah kwance ka roke shi a zaune ka roke shi ko ina kake sama da ƙasa ko ina Allah ba sai ka je masallaci ba wanda kace sai masallaci ba kai ka zama dan bid'a kuma ka mai da ma masallacin gunki maimakon masallaci zama maka baitin an ɗaga shi an ɗaukaka shi ne don ambaton Allah ka mai da shi gunki ko ko ka mai da shi baitul ankabut wurin Allah kaɗai sa wanda ke zuciyanka wannan abun kuma matsalar shi akwai rauni na gwamnati ba kawai ta ƙasan nan ba gwamnatin duniya banda ta Japan China ni Japan ya shige mun baki banda ta China ta nuna yaudaran jama'a ke yi wa gwamnati duka yaudaran mutane suke yi gwamnati an yi ta musu gargadi Amerika, president obama sai da ya gaya musu ya ce mu yi tattali don irin alloba in ta zo muna da kaya muna da tattali shekara biyar ba su yi tattalin ba a ƙasan nan Bill Gates ya zo ya shiga fadan shugaban ƙasa ga shugaban ƙasa ga na'ibi ga ministoci ya zo da projector ya nuna musu ya ce ba kwa kashewa al'umma kuɗi maganinsu abincinsu lafiyarsu ba a kashe musu kuɗi budget ɗinku ɗan kaɗan ne bai taimaki mutane ba ya gaya musu wajen shekara biyu ko uku da suka wuce kai tsaye sai kuma wani munafiki ya zo ya ce wannan Bill yana so ya kashe mutane shi ke so wannan magana a wanda zai iya gaya wa President Buhari a wannan lokaci babu shi ba mu iya gaya mishi cewa budget ɗinka bai kula da jama'a ba mutumin ne zai faɗa talaka sai yanzu wani can munafikin mutum bai san komai ba ba abin da zai sa sai bawan Allah nan ya zo ta zagin shi munafiki ne antichrist menene menene ya kashe kuɗin shi nashi kuma wani abu ya da ya zo ƙasar nan sai tattara muna masu kuɗi ku zo domin bill gates ya kira mai kuɗi a najeriya nan zai zo kaman boyi boyi don ya san kuɗin shi bai kai na bill gates ba haka ya tattara su ya ce kai ku ba da kuɗi a taimaka wa mutane to me na zagin shi kuma sannan ka zage shi ɗaya ba zage shi misali to mun zage shi to kai da kace mu zage shi me ka muna me kai muna ko da kuke zagin allurar rigakafi to mun ba rigakafi me za ku muna Allah shi da ku saboda haka wannan cuta abinda ake tsoranta abu biyu yaduwarta da kashe mutanen da take kashewa ku sani manyan mutane take fara kashewa manya wani zai ce a to ai su ne mu talaka hala su mutu kai in manya sun mutu na za ka kai za ku kashe kanku kaman karnuka za ku ci kanku kaman karnuka in manya suka mutu wani irin manya misali likitoci yanzu a Kano matsalar shine ba likitan da zai yadda ya bude yana kallon mara lafiya domin shine zai zama farko wanda za ta kama saboda ka likitoci na gudu ba kayan aiki kayan tsada gare su ko kasashen da suka suke da arziki in likita ya sata zai awa goma sha biyu cikin kaya kamar dan sama jannati cikin zafi wahala domin in ya cire kuma a samu wani a kuma ba zai yi ba a ce kowane marar lafiya a sa mishi likita yanzu a kano profesa hudu muka rasa shi yasa sarakuna da yake suna ganin mutane a fada ba wuya ta kama sarki haka yanzu in mun bude masallatai muna irin wannan wa'azin malaman ne za su fara mutuwa domin su za su fara kama suna haɗuwa da mutane ɗan siyasa ma dole su kulle kofa kuma ɗan siyasa ya kulle shi shiga jama'a ai shi nan gama yawo domin su za su fara kamawa kuma in sun halaka ba wanda zai wahala kamar talaka shi yasa aka ce a dakata a yi hankuri domin abubuwa uku ne maganin annoba abin da ake kira lockdown din nan shi na ma nabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya muna bayanin shi lockdown kowa tsayin da yake to wannan musiba ta bambanta da sauran musibu har ta fi su tsanani domin me in an yi lockdown kuma ga honga lockdown ita ma yunwa rashi domin tunda ba tunda ake cewa azurta mutane ba azurta su ba a gina makaranta a gina asibiti ba a gina ba saboda ka ba komai kwayan ba abin da muka kashe kuɗin mu sai gidaje sai sai railway sai eh, hanyoyi ga sunan duk mun basu kasuwanni mun fafasa wuri muna gyaggyara su mun kashe kuɗin mu a wurin to gashi na yanzu ba su da wani amfani tuntuni ake cewa ku kashe akan mutane ku yi musu asibiti ku gyara abincinsu ina kuma ga ta'addanci nawa ake tsallaka gidan mutane a fyaɗe su a musu sata a yi abubuwa domin hukuma ba ta yi tsare kowa kuma lockdown ina ya fito muna da wayansu masha Allah masu takawa har sun fi umar tsoron Allah kowa ya tashi an kulle mu na masallacin hana mu sallah wurin da zamu je mu yi addu'a musulman da kirista kiristocin ma wai a buɗe church wai su zo su yi addu'a sai ba ba addu'a sai a cikin church na kirista za mu iya ba su uzuri domin me kowane zo coci sai ya kawo kuɗi to kuma an toshi samun kuɗin to kai musulmi fa kai musulmi fa kowa ya tashi wani sakaran ma na je na magana to ai mutanen da suka mutu ɗan kaɗan ne kaza kai professor hudu sun mutu a Kano ɗan kaɗan ne wannan professor hudu nan sun fi miliyan hudu a Kano domin wancan miliyan hudu yan banga ne mai amfani su wani mutum na su mutu kuma da an bari su kansu duk ba wanda zai tsira Allah kaɗai san wanda zai tsira cikin wannan musiba kawai rai ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam muhuni ɗaya ya mutu gara duniyar nan ta tashi rai wasa ne wai dan me wai dan abin shi ya je masallaci ya salla? wato wai kai ba za ka iya salla a gida ba ba za ka iya tahajjudinka a gida ba ba za ka iya eh, jam'in ka da matarka a gida ba ko da 'yan uwanka ba za ka iya ba sai dai an ganka a masallaci to za mu zo za mu yi magana hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da wannan abu na biyu banda lockdown abun da ake magani shi shine rigakafi allurar rigakafi allurar rigakafi tun kafin a haifi kakan bill gates aka gano ta tun kafin shi coronavirus din nan tun alif ɗari tara da talatin aka san akwai corona abinda kawai aka gane wata ƙabila sabuwa da ba a santa ba ita ma ba a san tana shiga ɗan adam ba ne sai yanzu aka ga tana shiga ɗan adam saboda haka jikin adam bai saba da ita ba shi ne kawai ba wai ba a santa ba ne domin wani sai ɗauko data ya ce kun ga an rubuta corona ashe sun sani tun da ne eh corona an santa tun tuni amma covid-19 ita ce ba sani ba saboda haka ba wanda vaccine ɗin zai taimaka kama al'umma domin in an yi vaccine misali yau in Allah ya yadda aka samu vaccine ɗin shi muka yi dukanmu sai mu je masallaci mu haɗu ba komai in muna so mu dawo da rayuwarmu mu mu haɗu masallaci mu haɗu kasuwanni mu haɗu komai da rayuwa ta dawo domai sai an yi allurar rigakafi kamar yadda ake muna ta tarin fuka tuberculosis duk wanda ka duba hannun shi nan zai ga tabon nashi yanzu ba tsoron tuberculosis za tsoron shi ake da in ka kama tuberculosis kamar ka kama aids ne su kenan sai ana jiran mutuwa to yanzu bai kama mutane ga sauran cututtuka da aka yi musu vaccine shi ne ake neman shi ma wannan a samun mishi vaccine kamar ce da bill gates ba bill gates take vaccine ba sannan kuma wani abu da ba su adalci Allah ba ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi ba walau radduhu ila ar-rasul bill ne yake zuwa yi muku kuna da shugaban ƙasan da kuka zaɓa naku dole ku yarda da shi ministry of health ministan shugaba da yadda suke zuwa su siyo vaccine babu wani mutum da zai zo ya shigo yana ma mutane vaccine ba ta hukuma ba ta hukumarka ta samo maka ta san inda wurin da ta samu ta yadda ta yi maka ka ce ka ƙi yadda ka dinga kawo ƙarerraki ka dinga ɗauko abubuwan da makaryatan tura ke turawa ka hana mutane vaccine ko ko an yi hankalin ka tashi a wani da an ambaci vaccine sai ka ji hankalin shi ya tashi yin zage-zage abinda zai taimake shi shine mu ina ne ina addu'a sharri ga kan shi. saboda haka mu roƙi Allah cikin abubuwan da muke Allah ya fitar da vaccine don a dawo a ci gaba amin akwai magani kuma drug wanda zai kashe ta to amma sun wani abu in an yi maganin da ke kashe ta kuma an ɗauki hanya an fara samu wani suna yi ko ko al'imarat sun yi ƙoƙari sun yi wani hanya stem cell na ta. in mutum ya kama da mafi yawa hamsin cikin ɗari suna warkewa ko ta ɓata hahun yana gyaruwa amma sani ai wannan na masu kuɗi ne ba na talaka ba domin talaka ya kama asibiti ma sai ka ga mutum ɗari sun zo mutum ɗari biyu sun zo wacce gwamnati za ta iya wannan ba za ta iya ba su magani ba saboda haka wannan dai lockdown a tsare mutane sannan Allah ya fitar muna da vaccine saboda haka muna kira hukuma ta ɗauki mas'uliya al'amarin nan ba wasa ba ne kun san dai turawa ba abinda suke bautawa sai duniyar nan ba sa bukata ko ba sa fatan ma haduwa da Allah duniya suke so wat ma'annu biha sun ta yi musu daidai amma suka ajiye su suka ajiye komai nasu domin tsoron wannan musiba kasancewa lalle musiba ta kai da ta kai saboda haka hukuma mu ta sani babban musiba ce ba za a yi siyasa da ita ba a fitar da kuɗi a ciyar da mutane a fitar da kuɗi a ciyar da mutane ko bashi za a yi ana bashin abinci abincin da za a shigo da shi na bashi ba zai kai kuɗin highway da ake tsakanin kaduna da kano ba ba zai kai ba domin cin abinci yana da mahimmanci kuma mutanenmu tun kafin corona ta zo ni abin da na lura ba su da isasshen wato kayan gina jiki wani zai tambayin ta yaya na gane kullum na fito masallaci ina gaisa da mutane salamu alaikum salamu alaikum duk wanda ya miƙo mu hannu hannun shi fari ba jini ba jini to wannan yin corona ta zo za ta rake shi mutane na cikin yunwa tun kafin corona amma ce da wani ba kawo abincin nan akwai a ce su kawo ma biya su daga baya muna da abubuwan da za mu iya biyan su mu tsayar da komai a fita daga cikin wannan fitina Allah ya ba mu iko haka to su wayannan muta naqiuna masu kullum wai su an bar mutane an gudu an bar masallatai an bar addu'a wace an bar addu'a Allah ko kana cikin kwance kana kwance ka roke shi Allah na ji ba sai kaji masallaci ba musiba akwai hadith gharib wal waqi' shaɗu lahu hadisi ne bako amma tun da ya abubuwan da hadisi ya kunsa ya faru shi malamai su ce wa shahidu wal waqi wa yashhadu lahu shikenan tun da ya faru ya zama ingantacce ko ba ku da sanadin shi an rawaito ne daga Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi mashhur malamai za ku ji suna ta yi idza fa'alat ummati 15 khisla in al'umma ta ta yi abu goma sha biyar halla biha albala to lalle bala'i zai faɗa mata kila ma hunna ya rasulullah su me wayan abu biyar kala ce zakana al-maghnamu duwala in ya kasance ganima ta zama ta wane da wane ba kwa ke ba ba kudin gwamnati ba kowa yake samu ba sai wane da wane sai ana yi da kai in ya kasance haka gwamnati maimakon ta ce duka ƴaƴana ne a'a wancan ba shi kwangila wannan hana shi a'a baya tare da mu wal amanatu magnama in ka ba mutum amana shi kuma ka ba shi ganima yanzu aka zo aka naɗa ka wani shugaba an baka dukiya ga shinkafa ku raba ma jama'a, shi ma jama'a shikenan ku kun samu ganima in irin wannan zamani ya zo wa zakatu maghraman in zaka kuma aka zo karban zaka sai ka je an zo karban haraji baka ganin cewa zakka tana tsarkake ka to tahiru wa tuzakihum biha ba tsarkin zakka kai so ka ba kana ji a an matsa mun وأطاع الرجل زوجته وحق أمه وبر صديقه وجفاء أباه in an zo halin ka ga mutum yana yi wa matar shi da'a kuma ya saba ma mahaifiyar shi don matan nan ya kyautata wa abokin shi amma ya kuntata wa mahaifin shi wartafatil aswatu fil masajid sannan sauti ya ɗaukaka a masallatai malamai suka ce masu fassara shi ɗaukaka sauti a masallatai shi ne wannan loudspeaker da ake sawa fiye da kiran sallah an kira sallah alhamdulillah to sallah fa sai ka gaya ma mutane suna kasuwa cewa kuna sallan isha'i ko kuna tahajjuji ko kuna tarawih ko kuna sallan asuba munkar ne an yi kiran sallah alhamdulillah daman ilani ne a sa microphone a cikin masallaci wanda suke sallah su ji amma a ce duka gari sai an ji kuna sallah ko kuna tahajjud wannan munkar ne malamai duk sun yi karin shi haka na ɗaukaka sauti in ana rikici ana rigima ka ji sauti ya ko a cikin masallaci duk ya ɗaukaka sauti a cikin masallaci ba na sallah kiran sallah ba wannan yana cikin munkarat da in sun faru to al'umman nan za ta abun domin ba tsoron Allah wa kana za'imul qaumi arzalahum mafi kakantattun mutane su ne shugabanni wa ukrimar rajulu makhafata sharrihi ana girmama mutum domin ana tsoron sharrin shi sai kaga ana yallafe dan kai dade dan me ba wai dan ana son shi ba dan sharrin shi ake tsoro wa shurbatul khumur wa libsul harir a shagiya a sa alhariri wato dukiya a ji dadi har abin da Allah ya haramta a saka wa tukhazatil qainat mata makida mawaka za su yawa za a dauke su wal ma'azi da kayan kiɗe-kiɗe wanda ya buɗe talabijin ko ya ji radio yanzu ko radio ko gidan ji talabijin namu da ake abun nan da an sa wazin ka yanzu nan zai kiɗi ne kuma zai zo wata mace tana kiɗi to in kun ga irin wannan wa la'ana akhiru hadhihi al-umma awwalaha karshen al'umman nan ta yin la'anar ta farko mun fi su ilimi hum rijal wa hannu rijal muna gyara su sun yi kuskure can ba su san ba su san imani ba ma ba su da safa'il qulub domin mun ce wanzan ce wai mu safa wai su wai su mai tsarki Malik bai da zuciya mai tsarki Abu Hanifa bai da ita to me yasa bai koya mana wannan tarbiyoyin da kuka kawo ba da tsarkake zuciya me yasa ko masu gyara salaf wani ya kuskure salaf sun yi kuskure mazhab salaf suka yi mazhabobin nan fa domin sun tsare wani ilimi ne sai ce a ah, dushe ne sai dai ka kawo tashi mazhabin ta yanzu in ka ga ana zagin salaf to abubuwa in wayan abubuwa sun tsara sun ce falyartaqibu inda zalika rihan hamra aw hassan aw basal su jira ba uku ko ta iska ja iska ko has Allah ya nutse da su ko ya nutse da wayan su su aw mashan ko ku Allah ya shafe su ko surarsu ɗabi'a ko sura in an shafe ɗabi'a sai mutane su kama kaman dabbobi kaman dabba ba sai an mai da kai jaki ko alade ba in an mai da kai dabba kun ga yadda mutane yanzu kusan wani abu mutum ne kawai bashar shi kaɗai ke jin kunyan al'aurashi. to yanzu mutane sun kai ga wa'yansu al'aura a fitar da ita ma shine abun kawa al'aura galiza mace ta fitar da farjinta namiji fitar da zakarin shi su yinka ya tasafadu na tasafudul baha'im to da wanda ke jin daɗin haka ma ya zama shi ma dabba almar'u ma'aman ahab abun ya kai ga matan musulmai domin mace in ta fito ta yi ɗinki ta maka jikinta duka mafatin na jikinta ya fito al'aurar ta ce ba take nuna ma mutane tana tafiya tana nuna mutane mushat ta zama dabba domin dabba ce kaɗai ba ta jin kunyan ta masa Allah shirya da mu saboda haka wani abubuwa dai mafi yawa sun faru kuma gashi bala'in ya zo an ce cikin kare kanmu mu kare kanmu da wurin da za mu haɗu a bar haɗuwa a bar haɗuwa domin ana ɗauka ne wannan ba wannan shi ne an yadda da shi ba mai musu wannan sai wani ya ce a wai ya za a hana masallaci a hana addu'a a hana sallah kuma wani hujja in ana annoba aka ce a bar masallaci an koma zahiriya mutane da muka yi magana su jiya wace hujja sai ka samu nasi to bari a baka nasi akwai hadisi mutafakun alaihi sa'id al-khudri ya rawaito shi qala ja'a rabiin lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ya manzo Allah ayyun nas khairun wani mutum ne fi alheri wani cikin mutane fi alheri qala rajulun jahada bi nafsihi wa malihi mutum da ke jihadi da dukiyar shi da ran shi wani ko wanda ke da yafi alheri wa rajulun fi sha'ibin min ko ku wani mutum ya bi hanya tsakanin duwatsu hanya ɗaya da kan hanyoyin duwatsu ya abudu rabbahu yana bauta wa ubangijin shi wa yad'u nasa min sharrihi ya bar mutane daga sharrin shi wato ya kare mutane daga sharrin shi wannan hadisin kowa malamai sun ce a hadisul fitan in ana fitina in dai ba jihadi fi sabilillah ake yi ba da sharuɗan shi to wanda ya fi alheri shine wanda ya samu ya wuce cikin duwatsu ya nisanci mutane yana ibadar shi nan ibadar yana zuwa juma'a yana sallan jama'a to ya abudu rabbahu amma ya bar mutane da sharrin shi yau kana ɗauke da covid-19 asymptomatic carrier za ka shiga masallaci da sharrin ka ka watsa ba mutane ba ka sani ba wannan ake gudu ka je da sharrin ka ka watsa mutane kamar wani zai shiga fadar sarki da sharrin shi ya ba sarki ana zaman jana'iza wani ya shiga da sharrin shi ya watsa musu a kasuwa wani ya je da sharrin shi ya watsa mai kasuwa mai kasuwa duk wanda ya zo ya watsa musu shine ake nufi sharri in akwai sharri da kai ka lazimci kanka wan sa'id al-khudri shi ma an roito wani siga kuma ya ci alal nasi zaman wani zamani zai zo khairu malir rajulil muslim dukiyar musulmi namiji wadda tafi alheri al-ghanam awaki yatba'u biha sha'af al-jibal zai bi kasan duwatsu manyan duwatsu wato hadith din su wa mawaƙin qatar wurin da kuma ruwa ke faduwa ake ruwan sama ya firru bi dinihi min alfitan ya gudu daga fitina in fitina ta ya gudu ya je can cikin daji cikin duwatsu inda kuma zai ka kiwo yana samun abubuwan shi wannan yana juma'a wannan yana sallan juma'a ya gudu daga fitana? to yanzu nan malaman duniya suka yi jima'i ka gudu daga corona ka koma gidanka wai zai fito a an hana mu wai su tsoron Allah me suke da shi ne har yana cewa in eh, kuna tsoron Allah ku ce a fito wai dan ba a mutuwa wayannan sun ta addinin musulunci kuma wannan ya wannan corona wani na je na cewa shukran ya corona corona na gode miki domin ta nuna muna mutane ta nuna muna mutane duka wannan hujjoji a'a wai su suna so su suna takwa ba wani abu ne jahilci Allah <clears throat> tsare mu daga jahilci kuma ya ilmantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam game da masallaci to me suka dawo da masallaci masallaci masallaci ba bauta Allah sai masallaci Umar alwaito Bukhari babu bunyanil masjid babu na gina masallaci wa kala Abu Sa'id bin Khudri kana saqafu masjid min jaridin nakhl lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci rufin kwanon shi daga ganyen dabino ne wa amara umar bi bina'il masjid amma da umar yazo sai ya ce a gina shi wa qala amma lokacin da aka zo gina shi ya ce a kinnan nasa min al-matar ku gina shi a yi rufi mai kyau don ya kare mutane daga ruwan sama domin ana ruwan sama yoyo yake yi amma ya ce wa iyaka an tuhammira aw tusaffira fataftina nas amma akul mai gini in ka zo kada ka saka launi ja kada ka saka launi fatsi fatsi ka fitini mutane domin in masallaci kuma aka mai decoration aka wani decoration aka in mutu ya zo sallah sai ga kallon zahraf sai mun ce fitine shi ban ma Allah an zo ne masallaci dan a tuna Allah a ji ayoyin Allah ai tadabburi akan su ba din gani a ah, masha Allah masjid na jamil hauri yayi kyau ba shi bane dan wannan wa qala anas yatabahauna biha thumma la ya'murunaha illa qalilan za su zo suna kowa yana alfahari da masallacin su masallacin mu yafi wannan kyau wannan masallacin yafi kyau wannan sannan ba sa ba sa raye masallacin illa kalil sai kaɗan ai duk liman zai gaya maka sallan safiya ya ake layi nawa ne farillar safiya nawa ne وقال ابن عباس latu tuzakhrifunha kama zakharafat al wan nasara kamar yadda yahud nasara suka gara eh, sauma ɗinsu da kanisa haka kuma za ku koma kuna kawata masallatanku Aisha ta rawaito Muslim ya rawaito shi tace ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa laula anna qaumiki hadithu ahadin bi jahiliya ba da ban mutanen ki ba ya Aisha wato Quraysh sababbin musulunta ne basu dade da jahiliya ba au qala bil kufr da ba su daɗe ba su daɗe da barin kafirci ba ko jahiliya ba da ba haka ba la anfaqtu kanzal ka'aba da wannan taskar da cikin ka'aba zan je in ce da ita fi sabilillah wala ja'altu laha baban bil ard kofar nan da take sama in kasa da ita yanda za a iya shiga wala adkhaltu fiha min al shajr kuma hijr isma'il in ƙara fadin ta shiga cikin ta amma sababbin musulunta ne ka'aba nawa ake kashe maka'aba kuɗi miliyoyin kuɗi da za su iya ilmantar da al'umma amma na kashewa ka'aba annabi ya ce da shi ne wannan kuɗin fi sabilillah zai yi da shi duk wanda je ka'aba ah masha Allah masha Allah ana aiki o oh, kai ana kula da ita ba shi ne Allah ya fi so ba wannan kuɗin a kashe shi fi a yi da'awa da shi shi Allah ya fi so masallacin ka'aba kenan to balle masallacin anguwa ku kuma da mutane wai kamar ba sun kowa wai ka zo kana a ajiyar masallaci wai kamar wai kana da wani imani jahilci kake da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ummu Aisha ta rawaito daga ummu Salama zakarat li rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisa ta ga wani kanisa church ra'atuhu bi ardi habasha da suka yi hijira din nan habasha yuqalu laha mariya fa zakarat lahu ma ra'at fihi min as-suwar tace kai da muka shiga wannan kanisa mun ga gumaka da hotuna fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika qaumun wa'in tawai su mutane ne idan mata fihim abdu salih wani bawa salih ya mutu aw ar rajul salih ko mutum salih banau ala qabrihi masjidan sai su je su yi masallaci akan kabarin shi wa sawwaru fihi tilka suwar kuma su gane wa'annan surorin su saka shi annabi ya ce ulaika shirarul khalqi inda Allah wa'annan su ne mafi sharrin halitta wurin Allah masu sa hotuna a masallatan su yanzu ka duba su masallatan zaka ga hotunan shehunan su wannan na cikin bukhari muttafaqun alaihi zana hotuna da sa hotuna a cikin masallatai so ba ku cire ma hotuna gumaka cikin ku ba sai wani ku ya zo ya ce an hana shi sallah to su masallatai fa Allah da ya ce a ɗaukaka su ne don ambaci sunan shi safe da yamma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ya ce an bashi abubuwa guda biyar da ba taɓa ba wani annabi ba ya ce wa tilal ardu masjidan wa tahura an samu kasan nan duniya masallaci wa tahuran kuma abun tsarki in ba ruwa ma in taimama wa ayyuma rajulin saboda kai duk wani mutum min ummati daga al'umma ta adrakatu sala sallah ta riske shi ko ina yake falyusalli yayi sallah a wurin dan wurin nan masallaci ne saboda ka in kai sallah da matarka a gida kana musalla ne a cikin masallaci masallacin duniya ba masallacin angonku ba to me kace zaka cutar da mutane wai sai ka je wai an tara ku in ba a je ba wai yana je wai kamar ma ba a yi sallah ba ka jira za a zo insha Allah Allah zai bude muna fatan haka don fatan a buɗe ne muke yi muke wannan kokari don kuma mu buɗe me za muke karanta wannan da in mun koma za mu koma ne da bautar Allah ba tabahi ba muna muna alfahari ba don shi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana karshen zamani ya ala nas zaman wani mutum wani zamani zo mutane ta hallaku na fi masajidi za su yi halka halka cikin masallaci walaysa himmatuhum illa dunya ba abin da suke so duniya suke so laysa lillahi fihim haja Allah bai da wata bukata da su fala jalisuhum in kun gansu masu irin halakan nan ba karatun qur'ani suke yi ba ba karanta hadisan annabi suke yi ba ba fiqh sai karanta ba ko wani abu da zai amfani su duniya da lahira sun kirkiro wata ibada bid'a halakan nan da suke yi la tujalisuhu kada ku zauna da su Abdullahi bin Am ya rawaito ya ce alal nasi zamanin yajtami'una fil masajid laisa, fihi mu'min mutane su taru a masallaci ba mu'mini a cikin su yanzu nan a cikin musibar nan wai kaga mutane sun taru a masallaci kaifal iman fihim duk abin da aka gaya musu ba za su bi Allah da ya ga mana laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib birr tsoron Allah da takwa ba wai ka fuskanci ku wujuhakum ku haɗu kuna fuskantar gabas ko ba shine tsoron Allah ba walakin albirra tsoron Allah shine man amana billahi wal yawmil akhir wanda imani da Allah da ran tashin kiyama wal malaikatu wal kitabi wan nabiyyi wa atal mal ala hubbihi dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wasa'il wa fi riqab wanda yayi imani da Allah da ran tashin kiyama da mala'iku da littafi da annabawa wa atal mal maimakon ku ka tashi an hana masallaci ku kira masu kuɗi gwamnati a taimaka wa talakawa shine bir shine tsoron Allah kada ku sake damun mu da wai an hana masallaci ku yi magana atal mal ala hubbi kuna son dukiyar nan ku bayar wa za ku ba ku ba ƴan uwa ku ba abunan <coughs> marayu masakin wanda guzuri ya tsinke mishi da mai tambaya ma duk mutum ya zai tambaye ka a wannan zamanin to kai kokari ka bashi wa fi riqabi yan bayi wa aqama sala kuma ya tsayar da sallah wa ata zakka ba aqamu sala wa ata zakka ba ka tsayar da sallah duk inda kake ila al-aya saboda haka mu ji tsoron Allah don Allah nan malamin don Allah don Allah ku kulle bakin ku game da covid din nan ku bar hukuma ku wata abu ba ka san shi ba shi yasa akwai dr naik na ji daɗin maganar da ya yi an matsa shi yin maganar covid ya ce ba zai ba an matsa ya ce da aka matsa sai fito ya yi magana ya ce ni likita ne kuma ni daɗi ne Ƙarerikin da nake ji game da covid da ake faɗa kowa man habba wa dabba kowa ya fito kowa fatawa ya ce fatawa ba tamu ba ce har ma ba tamu da'i ba ne fuka ne kuma gashi kowane gari sun yi majlis da ke fatawa saudi arabia sun yi wannan sun yi wannan sun yi kuma an yi jama'i duniyan nan har musulman america suna da majlis na fatawa na ingila na duka duniya sun yi fatawan a zauna gida to wani fatawa kuma yana magana kuma zai zai yi ya ce ni likita ne har ma yanzu ba zai maganan wannan virus din ba sai dai abin da kowane likita ya sani domin sai virologist immunologist su za su fito su yi magana fannin su ne babban daɗi wannan ya nuna mutumin ya sa abin da yake Allah ya ƙara tabbatar da shi ya tabbace shi ba irin wayannan kowane sakare yadin yana da wasu jahilan mutane a gaban shi kawai ya dinga abubuwa suna mai suna mai kabbara to Allah ya nuna mana su Allah ya shigar da mu gaba daya wa alaikum wa rahmatullah ko ko mai ciki ko mai shayarwa to mai shayarwa in ta ajiye azumi domin ba ta iya shayarwa ta yi azumi to za ta rama wannan azumi amma za ta fitar da mudu daya na kowane rana da ta sha eh, na kowane rana da ta sha mai ciki mudun za daffe ne za a cire a bayar ko ma ko a'a in an ce mudu danyen shinkafa ko danyen dawa ko danyen abu galibi qutul balad wato abinda wannan garin suke ci tunda nan garin masalan Kaduna ne yawanci shinkafa mutane ke ci kaje kake je ki dauko gero ko dawa yawanci ana cin batara da wahala abin nan shinkafa shine galibi galibi aka ce ba wanda ake ci ba oh. Oh. Ah, na biyu yana cewa game da lokaci wato mutum ne musulmi ne amma yana sallah yana komi amma yau da za a ce ba agogo ba ba agogo a ce agogo daga hannun shi eh. ba zai iya bambanta azhar ko al'asar ko magariba ko isha'i ba eh. amma yana sallah to ya hukunci irin wannan to me zai cire agogo a wani misali shi yana shi musulmi ha bai san lokaci oh wato musulmin da bai san hukunce hukunce wajibat da da sunan da mustahabat na sallah ba ko auqat lokutan sallah eh to ai ba lokutan sallah na cikin abubuwan sallah ba eh, wato wanda ya jahilci wani abu na wajiban sallah ko sunnoninta ko wani abu shi in yayi sallah ya sallah shi ita ce tambayar lokacin sallah in babu agogo eh. shi ba zai iya tantancewa ba shin zawali yayi wanda lokaci ya kamata a yi azza to ba zai kuma ba zai ji kiran sallah ba a zai ji kiran sallah to sai idan mutane mana ko me yake nufi ban gane ba shi nufin sa kamar mutumin da ya zama to musulmi ne amma bai san lokutan bai da ilimin sanin lokutan sallah to yaje koya yaje koya eh je koya ko koyi ya samu agogo yanzu mai kiran sallah ko wani mai shi ko koyi ɗauki dauki littafin fiqihu ya dauki hadari akwai za mai bayanin lokutan sallah da zawali da qama. da isfirar duk za a mishi bayani ya je karatu kuma makaranta ya kawai kai ah. na uku yana cewa hakikanin rayuwar barzahu wasu suna kawo shuha suna kore rayuwar barzahu zaman kabari ya gaskiyar maganar take akwai rayuwar barzah rayuwar barzah shine da ake sa rai kafin ai tashin kiyama domin rai yana nan jiki ne kawai ya lalace to wannan cewa wani azumi ne ake ranawa ake ranawa mutum bayan ya mutu a ce yan uwansa su mutu wa an lil insani illa ma sa'a ba a yi ma mutum aiki in ya mutu ya tsaya aikin shi abu kaɗai ne wanda ke wucewa in yana da sakatun jariya aw ilmin yantafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu amma ba a rama mishi wannan shine matmata alaihi ahlul madina malaman madina ba ma mutum aiki domin in yayi shi ne ta'assuman me me laifi to dan ka mishi ba zai dauke mai laifin ba in yayi in yayi ne kuma da uzuri to yana da uzuri bai da me me kuma ka mishi to malam kaman sau da yawa akan ce maganan aikin haji eh. mutum zai bar duniya bai samu aikin haji ba eh. sai ya ce in ma mutu a man aikin haji ga kuɗi na ko ga kuɗin shi eh. to wanda ya bada wasiya sai a mai wanda ya bada wasiya ko wanda ya bakance ya ce haji ya waje ba a kaina in kaza ya faru kaga zama wajibi a kan shi to wannan ana mishi da kuɗin shi in kuma ba kuɗin shi da zai yi ɗan shi na iya mishi don taimaka mishi domin ya zama wajibi a kan shi shine uh, inda malik ya fassara yi ma wani haji amma in ba haka ba in mutum yana da kuɗi da wadata da lokaci ya ƙi haji ya mutu to duk haji da aka mai ko ɗari ne ba za ta cire mai laifin ba in kuma mutum bai da kuɗi ne dama liman istata alaihi sabil ne bai da kuɗi ya rasu zai daga ba ɗan shi kuɗi to ko haji ɗari ka mishi Allah dama ba zai tambaye shi me za baka haji ba domin an ce dama ga wanda ke da kuɗi ne haka kan laifi tafi to ake yi wa shine wanda ya wasiya da kuma wanda ya kance ya zama dole akan shi to a mishi mm.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 كبام الله لافيا زمان لافيا akwai muhimman rasuwa da aka yi guda uku dukansu mata akwai mahaifiyar ado fara da ta rasu Allah gafarta mata ya yafe mata akwai kanwar kuma Sheikh Sani Haya jingir kuma eh bayan kaninsa da ya rasu to ita ma ta rasu Allah gafarta mata akwai matar iyali na dan kade dan kaden zazzau ita ma ta rasu Allah gafarta mata wannan wa'anda suka zo mana kenan sai kuma wa'anda ba mu sani ba su ma ba shakka an yi rasuwa muna roƙon Allah ya gafarta wa inda suka mutu Allah ya fi musu zunubansu Allah ya sa aljanna ta zama komarsu mu kuma idan tamu ta zo Allah maɗaukin sarki ya sa mu cika da imani Allah ya karbi ibadun da muke yi wannan karatu da muke sha a wannan wuri muna roƙon Allah ya ba mu ikon mu yi amfani da shi bayanai da malam yayi ni ne hakikan gaskiyar magana kenan idan mutum yana da ilimi akan abu ya magana akai idan ba shi da ilimi akan abun maimakon yayi wannan ya roki Allah ya kawo lafiya kawai to wannan shine mafi alkhairi akan abubuwan da ke faruwa muna roƙon Allah madaukakin sarki da yadda zukatun mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اسليلنا لنا شؤوننا